Na sessão é só back do verde, pra poder tá trocando as ideias. Eu sei que tu é patricinha e eu moro aqui na favela. Mas faz um tempão que eu tô te observando. Mas faz, mas faz um tempão que eu tô te observando. Vai pra 17, ficar bebendo e fumando. Vou bolar o baseado pra gente ficar relax, TZ. Bolar o bato pra gente ficar relax, é. Rouba saque só. Você, você, você, você, você, você tá que desce. Rouba, rouba só. Você, você tá que desce. Rouba, rouba só. Você, você tá que desce toma, toma, toma, toma, toma, sacadela. Suba, suba, saque só, senta, senta que desce. Suba, suba, saque só, senta, senta que desce. Tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo no, todo no, todo no, todo no, tudo no, tudo no, pega no, tudo Pega tudo na, pega na, tudo na, pega na, tudo na, tudo na, pega na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo é só back do verde, pra poder tá trocando as ideias. Eu sei que tu é patricinha e eu moro aqui na favela. Mas faz um tempão que eu tô te observando. Mas faz, mas faz um tempão que eu tô te observando. Vai pra 17, ficar bebendo e fumando. Vou bolar o baseado pra gente ficar relax, TZ. Bolar o mato pra gente ficar relax, é. Rouba saque só. Você, você, você, você, você, você tá que desce. Rouba saque só. Você, você tá que desce que sobe, senta, senta que desce. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, sacadela. Suba, suba, sai que sobe, senta, senta que desce. Suba, suba, sai que sobe, senta, senta que desce. Tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo no, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na,